Molt bé, doncs senyores, senyors, benvinguts a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella des del 91.6 de la FM i també a través d'internet. Si voleu connectar amb nosaltres, doncs que sapigueu que ho podeu fer a través de la pàgina web www.rtv-migfm.com i avui de què us parlarem? Doncs avui farem un programa especial de dues hores. Dues hores, això vol dir que estarem aquí fins a les dues del migdia aproximadament, i que mm, volem gaudir amb vosaltres de la tercera mostra artística del Centre d'Art Social Comunitari de Trini Jove, de la Fundació Trini Jove. Doncs hi haurà diferents especialitats que podrem gaudir, del qual doncs, ens en parlarà tant l'Anaís com la Mireia, que ja les tenim eh, allà, a la Casa de les Aigües, que és on es realitza aquest acte, al carrer Tur... és el carrer Torrent de la Parera, sense número de la Trinitat Vella. I això, doncs, què és el que hi ha en allà? Què és el que podreu trobar? Doncs arts plàstiques, audiovisuals, costura, ràdio i el, a l'hort. També es parlarà de l'hort. Doncs, tal com us dèiem, el Centre d'Art Social Comunitari és un projecte de la Fundació Treni Jove que va començar al gener del 2010, és a dir, ja fa doncs, aproximadament dos anys, i oferint diversos tallers artístics a diferents col·lectius és un projecte que és finançat pel Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat a càrrec del programa de l'IRPF i en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona. Eh, l'aforament hem de dir que és limitat, però si us acosteu cap allà doncs, eh, segurament doncs, que trobareu un lloc on poder estar-vos i veure eh, doncs, en què consisteix aquesta tercera mostra artística del Centre d'Art Social Comunitari de Trini Jove. Doncs el que sí que us podem dir és que si, vol, si voleu contactar amb ells, si voleu contactar amb aquesta tercera mostra, amb la gent que la, la realitza, doncs ho podeu fer a través d'un número de telèfon que és el 93274 3387. Doncs ara escoltem una mica de música i us presento a qui ens acompanya aquest matí aquí en, a, a l'emissora. Això serà d'aquí uns moments. you If so, don't try to say goodbye. say it is easy like ABC. Then when we kiss, everything turns in a dream. got you in my mind. That's right. got you in my mind. That's right. Molt bé, doncs el que esteu escoltant ara són alguns dels temes que van sonar a l'estiu del 2003 com per exemple a l'Intango, a l'Imai Main que acabem d'escoltar, i ara escoltarem dos gardènies per a ti, a càrrec de Latin Lovers. Doncs sí, ara us presentem a les persones que ens acompanyaran aquest matí. A la part tècnica tenim a l'Enric Hernández, doncs també tenim a la... <clears throat> Sí, a Sílvia Hernández, moltes gràcies per venir, bon dia. Molt bon dia. També tenim a la Belén Cano, molt bon dia. Hola, bon dia. Ja a la Chaima Benhamduch. Molt bon, bon dia. dia. Molt bé, doncs nosaltres que ens esperarem ara una estona, mentre tant podreu escoltar música i ens esperarem una estona a que ens demanin pas des de, uh, des de la Casa de les Aigües, al carrer Torrent de la Parera, és on allà es realitzarà l'acte, aquesta tercera mostra artística del Centre d'Art Social Comunitari de la Fundació Trini Jove. Això ho farem, això ho escoltarem d'aquí uns minuts. Molt bé, doncs dir-vos que estem a l'espera de eh, connectar amb la tercera mostra artística del Centre d'Art Social Comunitari de la Fundació Trini Jove que realitza la Casa de les Aigües, que es troba al carrer Torrent de la Parera sense número de la Trinitat Vella. I aquest programa especial doncs, hi podrem trobar diferents disciplines que ens anirà explicant la Mireia i l'Anaís, que es realitzaran en aquesta mostra, com per exemple les arts plàstiques, els audiovisuals, la costura, també faran taller de ràdio i hort. Doncs tot això és el que us parlarem d'aquí una estona. Hem de dir que el Centre d'Art Social Comunitari és un projecte de la Fundació Trini Jove que va començar al gener del 2010 i oferint diversos tallers artístics a diferents col·lectius. Es tracta d'un projecte que és finançat pel Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat a càrrec del programa de l'IRPF i en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona. Doncs això és el que us en parlarem a dia d'avui. Ara, mentrestant, mentre, mentre esperem de connectar amb la Mireia i amb l'Anaïs, doncs el que escoltem és una mica de música, un tema que es diu Vacilando i que ens porta Oreja des de, des de l'estiu del 2003.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 Molt bé, doncs, eh, tal com us dèiem, avui es realitza la tercera mostra artística del Centre d'Art Social Comunitari de la Fundació Trini Jove i ens n'anem cap allà, ens n'anem cap a la Casa de les Aigües on tenim allà a la Mireia Gutiérrez. Molt bon dia. Hola, bon dia. A veure si sentim una mica millor. Em sentiu bé? Eh? Ara sí. Vale. vale. Ara. Doncs, doncs... Mira. Ara estan explicant una mica el taller de costura que han fet, hi varios talleres tallers així. Podem ah. mirar a veure si se sent bé. A veure si se sent millor, sí. No lo entiendo, no me gusta, no quiero. Ha acabado siendo una obra de gran amor y de entrega con su trabajo. Lo han disfrutado mucho, han aprendido muchas cosas Doncs si no m'equivoco, la Casa Parlant és la d'Elisabet Cotos. Donar-los per les nubes, això que me queda. Que és una de les responsables d'aquesta tercera mostra. I això és una mica una explicació del taller de costura. El que ha explicat al principi -huh. Mm. és que, clar, cridava l'atenció perquè feien el taller de costura, però els talleristes bàsicament eren homes, que és una cosa que no sol ser habitual. Doncs no, la veritat és que no. Tal com estan aquests dies, bueno, sí. tal com es van les coses, doncs sembla que no és gaire habitual. I ara, ara què, és, què és el que estan projectant ara? Doncs encara bueno, no han començat eh, a projectar, ara, ara, perquè ara el projecte és de dins. Coque, estan de parlant una mica el, el que opinen els, els les Hola, buen personas día. que ¿Sí? han fet aquest taller. Hola, bon dia. Soy Coque, encantado de tenerte nosotros. A veure si se sent. Dile que se presente y esperamos en la Casa de los Sueños. Jorge. Que la alegría se me da. No, ah, esto es un sueño, una, una urna para seguir los sueños y visiones que tengáis. Y tenéis que pasar por aquí para seguir un sueño. Es una ilusión. Ha fet diverses coses al principi, sí. o sigui, a l'entrar, mm. hi ha un ah. cartell i et donen una etiqueta per trencar-la i ah. entrar. És una mica com trencar amb els estereotips i les etiquetes que ens posem a nosaltres mateixos. Per exemple, de veure algú, aquest està gras, aquest és lleig, aquest és del que sigui, i és mm. una mica la idea de trencar amb aquestes etiquetes. O sigui, trencar amb el que són els rumors, no? Sí. Mm. Llavors hi ha un passadís amb, amb uns miralls sí. que tenen pintades en negre les siluetes de les cares d'ells Sí. Doncs I és perquè cadascú que vingui es miri davant d'aquest mirall i és una mica per crear empatia amb, aquesta, amb tothom. Una mica prendre a crear empatia. Uh mhm. -huh. Llavors aquest cop eh, hi ha una mica, hi ha coses de tallers de fora i a dins. A fora hi ha una mica l'explicació del taller de ràdio, i a l'hort, que està perfecte. I el taller de ràdio que eh, posa? el taller de ràdio diu que és un projecte que té un, uns objectius, que són propiciar la motivació dels participants per als valors artístics de la música, apropar els participants a la seva realitat per mitjà de notícies, de música, de tot el que es pot escoltar a la ràdio, unir diferents cultures i aconseguir que els participants es desinhibeixin i treballin la seva autoestima. Ah, bueno. I diu que a partir de setembre sí. amb els coneixements, volen avançar i realitzar programes en directe i diferits a través de Ràdio Trinitat Vella. Ah, ah molt bé. Bueno, doncs ja, ja ho parlarem. <laughs> Vale. doncs mira, vols parlar, et passo al tallerista de l'Hort, què et dius? Marc Mayol. Marc, el Marc Mayol, que ens expliqui una mica com ha anat aquest taller. Vale? Molt bé. Hola Marc. Hola. Què tal, com ha anat el, el taller? Molt bé, eh, està tothom al·lucinat aquí, veient l'hort, com algú que està, uh -huh. i veient com aquí, en tres mesos o quatre, han sortit plantes i hem començat a collir coses. I què teniu i, plantat? I tenim de tot, plat de moro, tenim maduixes, girassols, tenim mongetes altes i baixes, cebes, pebrots, albergínies, tomàquets... Sí, sí, són uns 200 metres quadrats d'hort. Uh -huh. Doncs un moment que la Jaima vol parlar amb tu. Sí? Hola, bon dia. Hola, bon dia. I amb aquestes verdures i hortalisses, què feu després? Uh, ens estem menjant a mesura que van madurant els talleristes uh -huh. i, uh, i sobretot els participants, que les van recollint uh mhm. -huh. i, uh, i tenim aquí un de tot. Així també tenen un suplement alimentari i, i també prenen eh, productes que són biològics. Aquí hem, hem posat cap químic. No, està, són crescuts lentament i amb carinyo, no? I <laughs> alimenten molt. Ah, molt bé. I quanta gent participa d'aquest taller d'hort? Ah, són quatre grups, eh, uns 10 cada un, sí, unes 40 persones eh, -huh. que venen, però no estan tots alhora, eh, o sigui, són grups de 10. Ah, molt bé. I, eh, I eh, és un dia a la setmana, realment. Eh? Sí, que... que re, sí, digues. Us aneu repartint, no?, entre els... Que... Sí, bueno, jo sóc el tallerista i -huh. Mm. cada grup va fent a mida de les seves possibilitats, no? Uh -huh. I, I jo el que faig és, és dirigir les feines, les tasques. Mm i també així estan en contacte amb la terra i relaxen molt, això és terapèutic, no? Els ajuda a, a estar en contacte amb la terra i a ser més realistes i, no sé, està, és una teràpia molt bona. Doncs a un... més d'alimentària, no? <laughs> Uh -huh. doncs un moment que et passo amb la Belén. Sí. Hola Marc, bon dia. Hola, hola, Belén. Mira, eh, a qui se li va ocorrir la idea de començar a fer un hort? Doncs pues jo un tallerista, un participant que, que ho demanava cada any, eh, que es diu Carlos ells deien, aquí es podia fer un hort perquè hi ha un jardí, es podia fer un hort, es podia fer un hort, i, es, i van tenir jove a decidir aquest any arrencar-ho. Vam començar el febrer i mm, van dir que aquí ja eh, era un bon lloc perquè és molt dur, no? Aquí eh, a Ciutat Vella falta molt espai verd. Doncs I vam sí. pensar que, que es podia intentar, no? Tenia molta por que no desapareixés tot i que la gent hi hagués vandalisme, i perquè aquí era una zona que hi havia hagut molts problemes, no? Però no, han respectat molt bé el barri, eh? La veritat és que ningú ha espatllat res, i ha funcionat molt bé. Doncs molt bé. Doncs et passo amb la Sílvia. Hola, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Molt bon dia. Tenc una pregunta per la gent que té un hort urbà a casa, si tens algun tipus de consell que li puguis donar? Uh, bueno, hem de vigilar amb les mides, eh? Les plantes de horta són grans i, i amb un hort urbà s'ha de vigilar els tamanys que arribarà la planta. Posar una planta amb un pes molt petit o una jardinera petita uh -huh. dona problemes perquè no, no fructifica no? i no arriba... És tenir en compte això, el tamany final de cada planta per, perquè no tinc, tenir carències alimentàries i, sí. i, i prosperi tot i fructifiqui. No? Molt bé. Sí. Per exemple, una mongetera no es pot posar amb és perquè és una planta molt grossa, o un carbassó, no? no sé, és, és el més important i practicar el tamany, sobretot perquè no et tregui de casa. O sigui que síndries i melons no trobarem aquest any. No, síndries i melons no, necessitem molt d'espai i molt de, molt de terra. Molt Però bé. pots intentar, igual pots fer bolsai i, i posar les a l'amanida. Doncs sí. sí. Molt bé, doncs Marc Mallol, moltes gràcies. Et torno aquí a la companya, eh? Molt bé. Vinga, adéu, gràcies a vosaltres. Vinga, gràcies. Doncs la, la Mireia ens diu alguna cosa. Hola, Jordi. Hola, com es, què esteu fent ara? Doncs ara anirem a dins. Ara anirem a dins a veure què fan. Mm -hmm. Estan, estan preparant alguna cosa? Un moment. Sí. fet sí. somnis de... Ah, Mira, et passo l'Anaïs que explicarà una mica què estan fent ara. Vinga. Jordi? Hola, bon dia. Hola, bon dia. Què, què esteu preparant ara? Doncs, com us ha comentat la Mireia, ja mm. és com un petit camí sí. que passes ja a l'or i després han passat per la costurera oh. i després ara estan en el, en el, com en el país dels somnis que han d'escriure un somni i tirar-ho en una butlleta. Ah, i això I... que és per, per tenir sort? Sí, sí, ah. sí, sí. Mm. I res, i ara, anem a, ara entrarem a veure què més passa si voleu fer una connexió d'aquí una estona... Molt bé. D'acord, doncs d'aquí una estona tornarem a, a la tercera mostra artística, a veure si hi ha més, cos, més coses que organitzeu. Jo el que estic escoltant és que hi ha molta gent, eh? Sí, sí, hi ha molta gent. Mm. Sí, sí. Molt bé, doncs d'aquí una estona connectem, eh? Molt bé. Vinga, fins ara. Fins ara. Bé, doncs ja hem, ja hem realitzat la primera connexió amb la tercera mostra artística del Centre d'Art Social Comunitari de la Fundació Trini Jove i ens han explicat doncs, que tenen un hort, que també volen fer alguna cosa de ràdio i que mm, també doncs, s'estan doncs, portant a terme el taller de, de costura. Doncs ara, si us sembla, escoltem una mica de música i després tornem a connectar a veure què és el que estan fent realitzen en allà. Molt bé, fins ara. Molt bé, doncs ara sí que se sent un soroll i bé, doncs continuem amb el nostre programa. Avui, tal com us hem dit, hi ha la tercera mostra artística del Centre d'Art Social Comunitari de la Fundació Trini Jove, on, doncs, entre d'altres coses, hi podreu trobar arts plàstiques, audiovisuals, costura, ràdio i el que ens ha explicat el Marc fa un, un moment al, a l'hort, on podeu plantar doncs, el que vulgueu. Això s'està realitzant avui, estarem fins a les dues del migdia, doncs eh, estarem fins a les dues del migdia escoltant eh, el que ens diuen des de la Casa de les Aigües i hem de dir que el Centre d'Art Social Comunitari és un projecte de la Fundació Trini Jove que va començar al gener del 2010 oferint diversos tallers artístics a diferents col·lectius. Doncs es tracta d'un projecte finançat pel Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat a càrrec del programa de l'IRPF en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona. I més coses, doncs, eh, si voleu continuar doncs, sabent què és el que passa en aquesta tercera mostra, doncs continueu connectats a Ràdio Trinitat Vella i des d'aquí doncs, us anirem informant de tot el que vagi, eh, vagi passant, tot el que vagi realitzant. Eh, de tot això fins a les dues del migdia, que és quan se, sembla ser que acabarà tot, tot aquest acte. I ara doncs, tornem a escoltar una mica més de música mentre esperem connectar novament amb les nostres companyes que es troben allà a la Casa de les Aigües per oferir-nos allò que, que succeeixi en, en aquest lloc. Molt bé, doncs posem música i tornem. amb aquesta tercera mostra artística del Centre d'Art Social Comunitari de la Fundació Trini Jove i ara sembla que eh, estan parlant d'arts plàstiques. Sí, efectivament. Em sentiu? Sí. Vale, doncs ara estan explicant el taller d'arts plàstiques, uh -huh. que és una manera de, de treure a l'art les coses que ells tenien a dins. Sí, llavors no, no hi ha tancat un tema, un estil, una tècnica, sinó que van fent cadascú com vulgui per treure el que té a dins. Molt bé. O sigui que està obert a tots els participants, no? Com? Que està obert a tots els participants. Sí, no i tant. A veure si podem sentir alguna cosa. Sí, a veure què diuen. Com no t'acostis més, em sembla que no sentim. Y conservadurismo, ¿no? Y, pero sobre todo lo de las emociones es que intentas, no te voy a decir una a otra porque ha sido muchas, que se todo históricas, y eh, intentas y que cuando son muchas, también te voy a decir. ¿no? ¿Eh? <laughs> Hola? Doncs si t'acostes una mica més ho podrem sentir. No, ja, ja ha acabat. Ah, val. És que m'he apropat el més que he pogut. I què, què, què deien? Doncs que que estan molt contents amb tot el que han fet, que s'han esforçat molt i estan molt bé. Molt bé. I que conviden a la gent a que s'apropi als quadres perquè hi ha una explicació del que han sentit ells mateixos. El fer-los, el que volen eh, interpretar i així. Del que han sentit ells mateixos a l'hora de realitzar aquest quadre, no? Sí, Va. efectivament. Doncs un moment que et passo amb la Sílvia. Hola, vale. bon dia. Hola, Sílvia. Aviam, en aquest Aviam. taller d'arts plàstiques, quin tipus de tècniques s'han utilitzat? Doncs tots són quadres. Llavors, hi ha alguns que, que estan pintats amb llapis, altres que es dediquen a enganxar-hi coses, altres que utilitzen acrílic. Hi ha una mica de tot, que cadascú pugui utilitzar la tècnica amb la que més de gust se senti. És una mica lliure, no?, doncs el taller? Sí, que puguin treure lliurement les coses que tenen guardades a dins i que d'una altra forma seria més difícil. I ara sembla que estan dient alguna cosa. Sí, espera. Aviam. Si ho podem escoltar. Sí, se, se sent fatal. Doncs sí, <laughs> se sent fatal. L'acústica no és bona, eh? No, aquí a dins no tant, a fora millor. Clar. Doncs em sembla que ara volíem passar als audiovisuals. Doncs a veure què, què fan. Encara hi ha molt de guirigall aquí, hi ha molta gent. T'entén alguna cosa? Què diuen? Que, espera, un moment, no, m'estan explicant a veure amb qui podem parlar. Amb qui podem parlar? Sí, Sí dels que munten els tallers. Dels que munten els tallers dels audiovisuals. Sí, a veure, encara no han començat els audiovisuals i a veure si podem parlar amb l'encarregat d'aquest taller. Sí. Que és el Carles. A veure si podem parlar. Sí, un moment. Hi ha molta gent, és difícil passar. Doncs a veure si ja tenim la possibilitat de poder connectar Sí, sentim... Eh, vamos a escuchar un poema de nuestro participante... Vamos a escuchar un poema... Anem a escoltar un poema. I vamos a participant. del taller de radio y la visualización de, de nuestro archivo. José, adelante, cuando quieres. Doncs ara se supone que parlarà la cosa. A veure... Buenas tardes a todos, buenos días. Esta tercera muestra la hemos querido hacer especial, gracias a los profesionales que hemos tenido que aguantar. Ana de Costura, un monstruo de la creación, la magia de sus manos es pura inspiración. Casa de radio. Con lo que hoy he montado está todo explicado. Un maestro de la radio. Mar de Huerto. Este que ha sido su primer año, yo me he comido la mejor ensalada, mejor de todos los años. Carles de audiovisuales, profesional como la copa de un pino. Me gusta ver cine, pero hacer cine ser actor es demasiado. Yo puedo, yo lo he hecho, gracias a Carles. Hollywood se lo pierde, aunque me han dicho que un tal me espera y todo ha ido y va mejor imposible. Ana de plástica, nos trae los sentimientos, las emociones, por la parte que le toca y por cómo los transmite. Yo pongo toda mi confianza en ella, porque para mí es una mujer tallerista especial. Se te puede dejar llevar o hablar con ella, alegre y jovial, y le diría mil piropos más. Nuestra psicóloga Estivalis siempre está ahí. Felicito a Trinillova por contar con una psicóloga. Casi nadie de este tipo de cursos las tiene. Y el psicólogo es primordial para colegios cursos, empresas y demás. Y a ti en particular, Estíbali, por ser como eres, estupenda, he tenido la suerte de conocer a muchos psicólogos y eres buena en tu oficio. Y como Ana te diría infinidad de piropos. Pero ser como eres un poco más, no cambies, eres auténtica al ver de música, es un cañón, con una batuta y un cajón te monta un follón. Y Ángel, sin él no podríamos viajar, ni podríamos cobrar, no nos puedes fallar. Y por fin, otra muestra más, la tercera vaya. Quiero que sea mejor que la segunda y peor que la cuarta. Hasta la próxima, la cuarta, por Navidad. Estáis todos invitados de nuevo. Gracias por escuchar a este loco de la poesía y buenos días a todos. Gracias. Bé, doncs ens hem fet una mica de balanç a tot el que han realitzat aquests, aquests dies a través d'un poema. Ara a veure què és el que he estat a punt de realitzar. No. Bé, ara... Sembla que estan parlant. Hola? Sí, digue'm. Hola. Bon dia. Se oye, se oye. Sí, digue'm. Mira, Jordi, et passo aquí al Tasso, que sí. és l'encarregat del taller de ràdio. Jo Molt bé. Una mica... A veure com va. Ah, sí. No, un moment, que em sembla que han de fer... Han de fer alguna cosa. Un moment, que... Sí. Bueno. I què, què és el que estan realitzant? sobre ho bueno, decir que ha sido una experiencia muy agradable, con sus momentos difíciles, pero vale la pena. Quiero dar las gracias a todos y todas por su esfuerzo y les invito a girar la cabeza hacia la pantalla donde vamos a ver un resumen de ocho minutos más o menos con las grabaciones que hemos hecho a lo largo de nuestros talleres, grabaciones de radio, ah, acompañadas con imágenes. Muchas gracias y espero que disfruten. Y ah. después, cuando acabe la proyección de radio, empezará la proyección de los cortes que habéis visto fuera de los carteles y acabaremos con una sorpresa. Gracias proyecto de de la Casa de las Aguas. A continuación, escucharemos un pequeño resumen de las grabaciones que hemos hecho durante las clases del taller de radio. Nuestro objetivo es crear un programa radiofónico cuyo nombre será La Casa por los Aires y tener un espacio para oír las voces de los que no suelen ser escuchados con la colaboración de Radio Trinidad Bella 91.6 FM. Durante los últimos meses, los cuatro grupos hemos estado trabajando semanalmente cada uno en su temática y esperamos que el resultado les agrade. Muchas gracias de nuevo y hasta pronto. Bienvenidos queridos y queridas oyentes al concurso telefónico 51 preguntas, un ganador, que forma parte del programa La Casa por los Aires. Hoy con nosotros tenemos tres equipos y como cada semana debemos a cada equipo de 17 preguntas, de diferentes temáticas. Y el equipo que tenga más puntos al final será el ganador de hoy. Empezamos pues el programa de hoy con el equipo cuyo nombre es Las Mariposas. Y la primera pregunta es de la categoría Geografía. ¿Qué montaña es la más alta entre el en Grecia, Atlas en Marruecos y en España? Mm, pues nos parece que es la clase en Marruecos. Correcto, 10 puntos para la mariposa. La casa por los aires. Buenos días, queridos oyentes de Radio Trinidad Peña. Somos los participantes del proyecto de arte comunitario de la Casa de las Aiguas. En nuestro primer programa vamos a hablar del principio del mundo según distintas mitologías. Y empezaremos con la mitología babilónica que nos lo explica nuestro compañero Nico. El mito babilónico, escrito 15 siglos antes de la era cristiana, relata el nacimiento del mundo a partir de un caos primordial. En el principio cuenta el mito Estaban mezcladas el agua del mar, el agua de los ríos y la niebla. Cada una personificaba por tres dioses, la madre Tiamat, el padre Aksu y el sirviente Mumu. El agua del mar y el agua de los ríos. Muchas gracias, compañero Nico. Muy interesante la historia. Seguidamente comentaremos la creación del mundo según la mitología china, que ahora nos explica nuestro compañero Miguel. Adelante, cuando quiera. ¿Cómo se creó el universo? Según los chinos, al principio solo existía el caos, encerrado en un enorme huevo negro. Estaba formado por las fuerzas del yin, femenina, oscura y fría, y el yang, masculina, clara y caliente, que se relacionaban entre ellas. Dentro de ese huevo vivía Panku, creado por estas fuerzas, y estuvo durmiendo durante 18.000 años hasta que un día despertó, y al estirarse lo rompió. De los dos trozos que quedaron, los pesados, Muchas gracias, Miguel. Como le dije al compañero Nico, también muy interesante tu historia. Bien, seguimos con el principio del mundo según la mitología hindú, que nos relata el compañero Francisco. En la vela de los antiguos hindúes se encuentran varias versiones de la creación del mundo. La idea común en ellas es que el universo nació de un estado primordial indefinible. Después de pasar por varias etapas, habrá de morir cuando el tiempo llegue a su fin. Entonces se iniciará un nuevo ciclo de creación, evolución y destrucción, y así sucesivamente. Según los mitos hindúes, el universo era una superposición de tres mundos, el cielo, el aire y la tierra. La tierra era plana y circular, y en su centro. Seguimos otra vez con nuestro compañero Nico, y nos explica esta vez la mitología griega. alcanzado una meta deseada. Generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días. Para ser feliz hay que entenderse, conocerse y aceptarse. En su búsqueda recorremos caminos hasta contar algo que nos llene, alegre y haga sentir vivos que el origen de la rumba proviene de la mezcla del flamenco, llevado por los españoles a Cuba, y de los ritmos de los esclavos africanos. La palabra rumba procede de España. Originariamente no se refería al baile, sino a las mujeres de vida alegre, mujeres de rumbo, lo que marcaba a la rumba como algo frívolo y lleno de perjuicios. Hola, buenos días. Estamos en el proyecto La Casa por los Aires. Durante los próximos 15 minutos vamos a debatir sobre la ley antitabaco que entró en vigor al principio del 2011. Adelante, compañeros. Buenos días, mi nombre es Carlos y el primer punto, eh, estoy a favor de la ley antitabaco. No te prohíben fumar, se prohíben hacerlo en lugares públicos donde, donde está habilitado para, para personas y niños. Muchas gracias, Carlos. Y ahora pasamos el micrófono a Gabriel. Eh, yo respeto lo que dice Carlos, pero también podrían hacer de que pusieran bares de fumadores y bares de no fumadores. Así se podría elegir. Y además, los bares ganan menos dinero, quitan puestos de trabajo y la gente no va como iban a hacer. Bien dicho, Gabriel. ¿Y tú, Coque, qué opinas? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Gabriel, pues pienso que los bares que sin humo irán familias enteras, en las terrazas pondrán suplementos, o sea que la economía, la, economía de un bar pues, no valerá mucho. Más bien hasta la AFA, digamos. También hay una parte de razón en la que acaba de decir Coque, y pasamos a Paco respecto a lo que, me, lo que, que ha dicho Coque, eh, tengo mis dudas. Porque hace unos, años invirtieron lo que los padres para separar que los fumadores y los que no fumaban. Y ahora la, ley la han cambiado y no la se da cuenta y han invertido un montón de dinero y no la se da cuenta. Qué interesante este debate. ¿Y tú, Juan, qué opinas de todo esto? Bueno, eh, quisiera decir que, que han habido casos de no fumadores Molt bé, doncs aprofitem aquest moment de, de respirar, per acomiadar a la gent que ens està escoltant a la tarda. Sí, entiendo lo que... Sapiguen que si que volen escoltar el programa sencer ho podran fer a través del nostre blog, tutunpoble.blogspot.com i allà un doncs el programa sencer. Acomiadem des d'aquí doncs, a la gent que ens està escoltant a la seva redifusió a les 4 de la tarda. Hola de nuevo. Antes de acabar, nos gustaría dar las gracias a la Fundación Primillova por su ayuda, especialmente a y de Arte y a todos el equipo de periodistas, Ana Carlota, Marc, Carlas, Ana y Tazos, por todo el esfuerzo que han hecho para que esta muestra se haga realidad. A partir del octubre de 2011, esperamos encontraros en las ondas estudianas con nuestro programa La Casa por los Aires. Hasta luego y que tengan un verano maravilloso. Doncs Mireia... Hola. Hola. Hola. Què és el que està passant ara? Doncs ara em sembla que començarem a veure els audiovisuals. Doncs ens els explicant. No et sento, eh? Que ens aniràs explicant com funciona, com va. no. Ara, ara ho presentaran. Molt bé. Señores, por favor, por favor, atiendan un momento, por favor. Les presento aquí con nosotros a nuestro tallerista, el señor Carlos, un monstruo del cine y de audiovisuales. Era hecho posible que podamos hacer los cortos que hemos hecho y las grabaciones, tanto yo como mis compañeros, el grupo de la mañana como de la tarde. Sí. Eh, me gustaría hacerle una pregunta para que le contestase a nuestro, a nuestro público. ¿Usted cuándo empezó a, aquí el proyecto en enero, ¿usted pensaba que iba a poder ser posible esos carteles que están ahí en la calle? Bueno, buenos días. como audiovisuales, lo nuestro es sobre todo la imagen, también el sonido. Cuando llegué aquí no esperaba ni mucho ni poco, no sé lo que esperaba realmente. lo que sé, que sé es que lo que tengo a partir de ahora. y es que antes Casina ha dicho no sé qué de Hollywood y la única cosa que tengo que decir es que ya les gustaría Hollywood tener el talento y la creatividad que hay en Trinijova y en la Casa de las Aigües en particular. Ah, lo, lo, lo que sí que me encontré aquí es esto, mucha creatividad, mucha imaginación y os juro que no solo Hollywood, sino muchas cadenas de televisión les gustaría tener las iniciativas ah, como las que hay aquí. Entonces, para no alargarnos más, porque luego tenemos mucho tiempo para hablar, uh, lo que hemos hecho ah, y lo que veréis a partir de ahora son unos cortos, son cortitos, esperemos que no os cansen. los hemos hecho con mucho cariño pero quiero remarcar que lo que vais a ver a partir de ahora ha salido de la cabeza de los participantes de los talleres de la Casa de las Aiguas. Yo me he limitado a montar imágenes, ¿vale? Ellos han hecho lo que han querido y entre todos lo que hemos podido. Vamos a verlo. Hay los videoclips han tenido el detalle incluso de ponerles la, letra debajo como si fuera un karaoke. Si alguien sabe las canciones, os animamos a que las cantéis también, ¿vale? Ah, si alguien quiere irse sentando por el suelo, ah, pues ah, evitará tapar a los de atrás. vamos a ello, venga. Y para terminar, ¿cuál es nuestro problema? ¿Problema? solución. Muchas gracias. Doncs Mireia, si ens pots explicar el que estan veient. Hola, doncs ara estem veient un videoclip en blanc i negre mm. i van sortint imatges d'ells, la veritat és que estan <laughs> molt bé, sembla professional i estan tocant la guitarra, ara sonen la mà. Sí. I ara què es veu? Estan parlant una mica de sí, també hi ha diferents idiomes mentre es van donant la mà. Es un primer pla de las mans. Yo me gusta mucho jugar con el equipo de fútbol de Trinitat Vella. Perquè, clar, si ho poseu normal, suposo que no ho entendreu, <laughs> perquè jo tampoc. I ara què estàs fent? Com? Ara què, què està sortint? No sento res que si no ens ho expliques no sabem... <laughs> que no sabem el que està sortint. Que no et sento bé, Jordi. Hi ha problemes tècnics. A veure... Què està sortint allà al videoclip? Ah, doncs... Va sortint gent en blanc i negre, ara ha canviat el color. Però sí. estan ballant? No. No ballant, no? Estan com cantant, ara mentre parlen, doncs es veuen mans donant-se la mà, és una mica com un conjunt entre cultures. Ah. És, clar, és més artístic que una història. Sí, però explica'ns què és el que està sortint. És que és molt difícil. <laughs> Ara et van deixant totxos. Sí, van apareixent un per un, no s'ajudaven les cares, és només mig cos pel mig i estan deixant uns totxos fent una piràmide. Ah. Humana? No, de totxos. Ah, de totxos. Sí, sí, de totxos. Doncs, uns domins, els totxos i apareix una reixa sí. que l'estan agafant. És, no se'ls veu sencers mai. És una mica com el cos, jo crec que és una manera de treure el que és la identitat de cadascun com una cara. Ah. Mm. Sí, s'ho enduen. És... Es estan agafant de les mans entre una mica amb el que és en relació amb la cançó. Ara es van apropant a la càmera un per un, hi ha una es difumina, van aparèixer, se'ls veu. Sí. Ja surt Fundació Trini Jove. Mireia. Digue'm. De públic quan sou ara mateix? Doncs... Quants calcules, més o menys? on els o cap persones. Sí, a, a, ho podem comprovar sí. in situ perquè estan cridant i estan, estan veient quanta gent hi ha, en qual cosa. Ara estan passant un tràiler basat que han fet ells en la pel·lícula La trampa del mal. Ah, han fet una pel·lícula i tot? Un tràiler. Ah, un tràiler. <laughs> Diu, en un dia qualquera, i apareix un d'ells amb bata i maletí entrant en un edifici estrany. Doncs és una pel·li de por aquesta, eh? Sí, és com un tràiler. nostres vides estan llenes. Així misteriós, <laughs> molt misteriós. Oh. Encuentros fortuitos. Apareix una, una pizza, una trini pizza. <laughs> què hi diu, entrant a l'edifici, no, no sabem què és, encara no, no ha sortit. I estan ells a dins, està baixant un, uns altres esperant, a l'ascensor, Clar, com és un tràiler encara no sabem ben bé quina és la història o què està passant. Jo sí que ho sé perquè he vist la pel·lícula. Ah, jo no l'he vist. Ah. I també surt un Trini Pizzero a la pel·lícula. No, no, allà, allà no, sabia, no sortia cap Trini Pizzero. Déu per oi. tot passa per una raó. Es para l'ascensor. S'hi barregen imatges del que és el tràiler de la pel·lícula intercalades amb ells mateixos. L'ascensor no funciona. que los sueños llegan con los minutos que marcan. Ya llegamos, ya llegan los que marcan. Han sortit de l'ascensor fent una peça amb globus, serpentines, músiques... Vámonos. en el ascensor, una claustrofóbica producción de Casa de las Aguas Film. ¿Y ahora qué es el que surt? Te agradecemos especialmente la colaboración del ascensor. Sin él esta producción nunca hubiera sido posible. fins a quin punt hem d'arribar que hem de donar les gràcies a un ascensor i tot, no? Com? Bé, doncs explica'ns què és el que està passant. Doncs ara, bé, doncs, el final del vídeo. I ara comença un programa esportiu que es diu La Gran Carrera. Vinga programa esportiu que es diu La Gran Carrera. Sí, em sembla que està tres, no sé si d'un anunci o d'un anunci, em sembla. He començat. A veure si podem sentir. Que és més important la veu. Sí, sí, ara sí podem sentir. y en este año no nos puede faltar de nada. Ahora mismo tenemos todos los palcos llenos, llenos de gente. Contamos como unas 20.000 personas aproximadamente, transportes metropolitanos de Barcelona. Nos acaban de comentar también vía móvil de que tienen saturadas todas las entradas para llegar aquí. Ya tenemos nuestro helicóptero sobrevolando lo que es la ciudad de Barcelona y bueno, ante todo decir de que la única polémica que hay en este gran campeonato que este año se lleva a cabo aquí en nuestra ciudad es la del dopaje. ¿Por qué será? Hemos entrevistado hace poco en conexiones con diferentes de los entrenadores de los participantes que van a estar. Tenemos con nosotros a la entrenadora del que fue el anterior número uno dentro de la un race... Manolo Tepilla. ¿Qué le das de comer a Manolo Tepilla? De todo. De todo, ¿qué significa? ¿De que es algo de que no se puede entrar a todo el mundo porque es un campeón o porque come demasiadas cosas y quizás no es interesante saberlo. Porque no hay que saber todo. Eh, en este caso eres el entrenador de uno de los futuros grandes campeones en estas Olimpiadas. ¿Qué nos tienes que contar de él? Yo creo que será el máximo campeón en toda la historia de los tiempos. El máximo campeón. ¿Qué le das tú de comer al máximo campeón que de aquí a poco está a punto de entrenarse? Porque, si no me equivoco, es la primera vez que entra en campeonato dieta sana, muchos vegetales y alguna fabada de vez en cuando. Ganador del participante 21.406, que me va a pisar. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo lleva el participante 21.246? Ah, él lo lleva bien. Él lo... de hay un participante que ahora mismo estaba detrás de un árbol poniéndose de a hasta las cejas inadmisible. Y no es lo que está diciendo. ¿verdad? Es que lo acabamos de ver todos. Si Juan Antonio Samarán levantará la cabeza, un momento porque entramos en publicidad y de aquí en nada ya entramos en la competición. Agua natural de Barcelona, la mejor de la zona agua matinal, para la dieta sin nada. Agua matinal de Barcelona. Se encuentra mejor en Madrid que Bebe agua matinal de Barcelona. Estamos en cuestión de segundos de comenzar este World Race, donde tenemos al árbitro que está a puntísimo de dar la salida de este campeonato y como siempre viviéndolo en directo en Trini TV. Pasamos conexión con el árbitro a ver cómo sale esta carrera. Bravo, con su marca, listo, y así ha comenzado este pedazo de campeonato. Por favor, no se lo pierdan porque lo vamos a retransmitir gracias a más es, es una carrera de cargón. Como nosotros llevamos ya 72 horas de carrera y esto es este un ambiente, han montado carpas, han hecho de todo, pero realmente a ver, ya dijimos que iba a ser un campeonato muy agitado, un campeonato que iba a dar mucho de sí y realmente lo está dando. Como ya pueden notar, más o menos de las 20.000 personas ya solamente quedan 200. El campeonato aún no ha acabado, todos tenemos dolor de riñones, tenemos sed, tenemos hambre porque han fallado algunos garitos pero aquí nosotros por nuestros telespectadores haciéndolo y dándolo todo. Vamos a despedir la conexión y seguimos con las imágenes desde el campo, si es que está despierto alguno de los cámaras, pero esto prosigue. Bonita, que sepas que el año que viene va a retransmitir esto tu madre. Venga, me paso. Ah, señores espectadores, eh, buenas tardes de nuevo. Estamos agotadísimos, no se lo van a creer, pero los participantes aún no han llegado. Ya vamos por 103 horas. Yo no aguanto más y creo que ustedes en casa tampoco. Pero eso sí, el año que viene no, el otro tampoco, el otro yo no sé si estaré, pero para el otro la War Race estará ahí. Por favor, sigan con nosotros en Trini TV. Gracias. sí? No m'acuerdo. Ara passen un tràiler basat a la pel·lícula de la Ola. Sabeu quina pel·lícula és? La Ola... no. Una alemanya d'una... que si no, no s'entén. És una pel·lícula alemanya d'una classe que en què el professor, que és, és d'ideologia anarquista, li toca fer a la setmana temàtica el, les dictadures, el nazisme. Llavors, durant una setmana va com recreant el que és una dictadura. Aquesta és la base. Uh mhm. -huh. Y uns companys, unes normes, un lema i un líder. Y un líder. Que a partir de ahora vida sana y deportes. Doncs sí. Què tal? Molt millor. Estan llençant les begudes i el tabac a la paperera. un a un. Les xiveques i el tabac. ni drogues ni, ni el qual, no? Diu, no va projectar, no tira ni droga ni res, estan a la font ben aigua. Mm. Desconnectant l'aigua perquè no n'hi ha. Mm -hmm. Això que ens passa a tots a Barcelona, que no hi ha aigua Exacte. a vegades a les fonts. Sí, sí. <laughs> doncs així, així que... I els que s'asseuen es comencen a fumar una cigarreta. Doncs després doncs venen els de la paperera i li tiren aigua per sobre. Tu no, ten, no, no tenies aigua a casa? A casa no ho sé, estaven al carrer. Ah, veus? Doncs això. <laughs> no tenien a la font. Ah, bé. I nosaltres també amb la, amb la llauna de cervesa. Mm. I ja estan amagant el tabac a sota. Sí. Ara li han posat un petardo a sota, un petardo a sota la llauna. Ui, això saltarà, eh? Com? Que això saltarà. Sí, ja ha saltat. Veus. S'ha portat un susto. Doncs li han posat petards al tabac. Sí? Sí. que ja es les coses a la paperera i es van unir aquesta gent, ara que li han posat petards, es van unir amb l'uniforme, com a la pel·lícula, que tenen un uniforme uh mhm. -huh. i un símbol. Doncs sí. Es diu la Triniola. La Triniola se basaban en hechos totalmente surrealistas. I ara veu un videoclip d'una cançó que es diu Fuera de mi. Ah, Fuera de mi. Ah, sí, sí, ja sé quina és. Ja. També és rotllo artístic. Però aquest és, més, és monocromàtic, amb colors. Sí. La gent m'està mirant malament. Ui, mare. No, digue'ls que, que, que som a la ràdio. Ja, ja. Home, hi ha gent que ho sap. Vaig una mica més amunt, a veure si molesto menys. I van sortint ells cantant amb llums normalment de colors, en, ara està taronja, abans era blau, treuen unes xapes de eh, cervesa, xapades. Està guai perquè és un pla que surt cantant i està com emmarcat per un marc d'aquests així barroc de fusta i fa com aquest doble enquadre, que és maco que està traient el tabac, també de la seva vida. Doncs sí. Bé, aquesta cançó crec que la coneixem tots. Sí. sí, sí. Bé, toquen la guitarra. Saben fer moltes coses, aquesta gent. Jo no sé tocar la guitarra. I què surten els subtítols a sota de la pantalla? Sí, surten els subtítols, així, rotllo karaoke, perquè la gent pugui cantar. Ah, no. O sigui que ja la teniu gent... la festa organitzada, tu. Sí. La gent no canta gaire, però és lo típic, que fa vergonya, sí. Sí, és l'únic que està cantant. Però ara sí, sembla que comencen a fer, a fer palmes, <laughs> sí, sí. Està guai. Hi ha bon ambient aquí, de veritat. Jo ha vingut la gent a passar-s'ho Eh? Com ha de ser, no? Eh, sí, oi oh, tant. És una, per ser una mostra artística molt passiu. Eh? Clar, com no és una mostra d'aquestes que està plena de críticos de arte, mm. <laughs> sinó de gent que li interessa el que està passant aquí, doncs hi molt bon rotllo. Ara em sembla que després parlant dels zombis, no sé ha explicat abans l'Anaïs que havíem de deixar una butlleta amb un somni. Sí. Doncs eh, es tractava de que aniríem traient una a una les butlletes i, i pintarien un mural amb tot el que sortís. Ah, molt bé. S'estan preparant, suposo que aquest serà l'últim vídeo que és difícil d'explicar. El podríem penjar a algun lloc perquè la gent els pogués veure. <laughs> Doncs sí. sí. Perquè saps si tot això estarà uns dies a la Casa de les Aigües? Com? Si saps si això estarà uns dies a la Casa de les Aigües? Penjat. Doncs no ho sé, però em sembla que no, que és només avui. Ah, molt. El que sí que es podrà veure és l'or, que està a fora. Ah. Que la veritat és... és que està molt verd, eh? Això és important perquè puguem almenys dinar avui. Sí. Sí, sí no sé, potser pel pica-pica. Ah! I ara què està passant? Què estan fent ara? Vaig a baix a veure, s'estan preparant per, per allò del mural. Ah, molt bé. Que us he explicat ara. Sí. Bé, estem esperant. <laughs> si ja han acabat els vídeos. I ara, i ara portaran les butgetes, suposo. Pues ahí tu què suenyes? Què us agradaria a vosaltres? Qu quin somni teniu? Hola? Sí, doncs cobrar una mica més, no? Cobrar una mica més. Clar. <laughs> Sí, bueno, això ho vol tothom. A mi m'agradaria cobrar. Va, una mica de, de diners no malament. No, però algo més simbòlic. No tenim somnis més simbòlics. Més simbòlic... No sé. No, no ho sé. A veure, home, hi ha força gent, així eh, que això... No la faria. Mm. Ara porten la caixa. està la gent recol·locant. Sí. Ara que hem tret una caixa. Sí, la caixa on, on anava dalt per entrar ficant les butlletes del somni que teníem, -huh. Mm. que cadascú escrivia el seu somni, sí. doncs l'han portat aquí baix, que és on hi ha la tela, per fer el mural, ja s'està apropant la noia. Però des d'aquí no veig gaire. T'he posat en un bon lloc? Sí, ja vaig. Hi ha molta gent. És petit aquest edifici. De Tota la gent acumulada. A veure, a veure. Vaig agafar un um altre lloc estratègic. Molt bé i així us ho podré explicar millor. I tu què has, què has, què has posat en el somni? Jo vull sanitat i educació gratuïta per tothom. Molt bé. És el que jo desitjo ara mateix. Sent una mica egoistament desitjo altres coses, però així en general aquesta és de les més necessàries ara per mi. I, i l'Anaïs que ha posat? Doncs no ho sé, perquè ha hagut de marxar ara ah. i l'Altaís i els desitjos no es miren. Mira, ara comencen. Ah, ja. Què se li ha Poder encontrar-me a mi mismo y dejar la bebida. Producció. ser feliz y encontrar un buen trabajo. Esa que tal la nariz. Ah. Que consiga trabajo. Ser futbolista. El año que viene más. Tener muchos amigos. Respeto y paz. La igualdad, civilización del amor. La verdadera igualdad para todos. Recuerden que que estan traient els desitjos de la caixa que hi a la entrada. posar Que se vaya la miseria. Que no hagan guerra. Matona gratis. Una casa. Paz y Sueño con un mundo más bueno, donde no haya mejor ni peor riqueza ni pobreza, donde todos podamos disfrutar de verdad de lo bonito que es esta vida. Tener hijos y tener trabajo. Me gustan las manualidades. Que continúe el proyecto. paz y trabajo para todos. la no Un viaje por el mundo con mi familia en un Roblox. Felicidad y paz y amor. La paz en el mundo, el fin de la crisis mundial. seguir siendo feliz con mi pareja, como hasta ahora. Que todo vaya bien o mejor. Mi familia va a España. este proyecto dure y podamos disfrutar de ellos todos juntos. Somos una familia. Justicia e igualdad en todos los sentidos y aspectos. Perquè el que hem de amb los desitjos de cada no? Sueño conmigo. Disfrutar mucho de mis vacaciones. Sueño un sueño. Continúo bien que de la medalla que no surge. a la mujer de mi vida. Armonía. Vida feliz con mi familia y amigos. Un trabajo digno para todos. Jordi. estan convidant a tothom a pintar. Ah, estan pintant amb broixes de colors, sí. que deien, ja s'estan apropant a la gent, a... que tothom pugui col·laborar. Molt bé. Sí, és maco. I cadascú que pinti el seu desig, no? Sí, que pinti el que vulgui. ha nens que els hi fa vergonya, però després ja, ja surten. Mm. El que no estem sentint és el desig, Josep. Tornem-hi, a veure Això. si podem sentir-ho bé. Que mi hijo salga hacia adelante. seguir rodeado de las personas que quiero. Un niño fuerte y sano que viva muchos años. Si el deseo que sueño es lo que estoy viendo en este lugar, deseo que este proyecto no desaparezca. todo mundo en luz blanca. Sanidad y educación gratuita, el tutor. Ahora. Irme ya. Papá, un buen estilo, Cobrando ya los 20 euros. Salud. Que el proyecto proyecto tingui que porque da la vida. Oportunidades justas. Dinero. Eso es lo quiero yo. todos los seres de este planeta necesitan que en su interior hay una estrella de luz. Tener suerte, eso es lo que necesitamos. Poder hacer muchas maravillosas me gusta mucho. En el salón. Igualdad. Vivir feliz. No violencia de género. Que se acabe esto ya la llamada de mamá la una de la creación, palabra, nuestra palabra, no nuestros y en los pequeños a la puerta, que se los a la destreza, volver al y que no retrocede, Se la fiesta de... Tener salud. Que Yes, complacing and O only that get Tener suerte en la vida. Ya me gustaría en eso. Tener salud y trabajo. Yo también Que todo se arregle. ¿Qué? Ser feliz. Yo también quiero ser feliz, ¿no? A punto. Podés pagar la hipoteca. Volumen y y La primera de todo. vuestro vuestros sueños. Hola, para Hola Jordi. Hola. <laughs> Sembla que això ja acaba. Quiero vencedor. Doncs sí que he pogut escoltar el teu desig, eh? Sí, al final sí. Ah, veus? Home, s'han llegit tots, eh? Un per un... Un per un, un per un tots. Mm. Bueno, señores, espero que les haya gustado esta muestra. Es el trabajo de un tiempo, de una etapa, y que hayan disfrutado. lo hemos hecho con todo el corazón del mundo y, lo, hemos invitado para que lo disfruten ustedes como nosotros. Eh, no me quiero liar mucho porque y solamente quiero decir que supongo que me estáis diciendo a hablar unas palabras. A mí lo que me encanta es que hayan disfrutado de nuestro trabajo. Y gracias. Vale. Bueno. I ara què, on Vull adreçar unes paraules com director general de la Fundació Trini Jove. En primer lloc, dir que ens hi sentim molt orgullosos dels alumnes i dels professors i de la direcció del projecte. Estem molt satisfets perquè us heu sentit protagonistes, us heu sentit valorats i per Trinillova això és el més important, el treball amb les persones. Bravo! Molt bé, doncs acabem d'escoltar les paraules de i Parodi. no sorgeixen perquè sí. Les mm. coses sorgeixen quan se li dedica temps, se li dedica carinyo, se li dedica esforços i se li dedica recursos. Cadascú ha de posar el que pot i contribuir en un moment tan difícil que està deixant a tanta gent en els marges. Nosaltres estem treballant perquè cada vegada hi hagi més gent que pugui tenir possibilitat l'ascensor social. I em sento també molt orgullós de la tasca de la Fundació Trinillova, que des de l'any 90 estem picant pedra en aquest edifici estem picant pedra, jo me'n recordo de quan un dia vaig baixar, que era regidor, l'Ernest Maragall, el caporal de la Guàrdia Urbana, i havien tot vandalitzat pintures satàniques, no se sabia què s'havia de fer aquí. Potser una solució fàcil era fer un pàrquing i s'acabava el problema i vam aconseguir que es catalogués aquest edifici, perquè els barris també tenen memòria i tenen memòria col·lectiva. I això és part de la memòria col·lectiva d'aquest barri de la Trinitat Vella. Però l'important és fer una tasca diària, fer una tasca de manteniment, fer una tasca que el barri i la gent se la senti seu, com una cosa que és útil per ells. Nosaltres hem fet un gran esforç com Trini Jove, no podia ser d'una altra forma i no podem donar més, perquè no tenim una màquina de fer bitllets. Però, des, des que van posar en marxa el projecte d'art social, n'han passat ja unes 60 persones. Cada persona és, com he dit, molt important per nosaltres, la seva història i les seves perspectives. I com que sabem i no podem fer més, i és un principi de Trinillova posar-te en el lloc de l'altre, que a part de l'activitat que feu terapèutica i cultural, N'hi ha una petita motivació econòmica. Ojalà poguéssim donar un salari. No es pot, perquè això no contempla l'administració, el Ministeri, que és qui subvenciona aquest projecte. Però vull dir, perquè crec que s'ha de posar en valor, que els 100 euros que els 24 beneficiaris els hi donem cada mes, que en dos anys en representen 25.000 euros, surten dels beneficis de l'empresa d'inserció de la pròpia Trini Jove, perquè som una entitat sense afany de lucre. I, per tant, nosaltres estem en un mal, en mal moment, però prioritzem que cada alumne tingui la seva beca. Sé que és poc, això i el del transport que donem als que venen de fora, però és el que pot fer la Fundació. I esperem, i ho tenim tot parlat, amb el Ministeri, perquè l'any que ve continuï el projecte i puguem treballar amb el barri i puguem treballar amb les institucions. Tenim amb nosaltres el regidor, el Raimon Blasi, que és una persona molt apreciada per Trini Jove. Ja ens coneixem no de ara que es, es comença de regidor, sinó fa anys. I és una persona que ha seguit sempre estretament la tasca de Trini Jove, perquè hi ha molta gent que, sense dir-ho, segueix el que estem fent, perquè la gent al capdavall el que vol veure és l'acció. I és el que ha de caracteritzar, cada vegada ho tinc més ficat al cap, l'acció. Ens, ha de conèixer Jove per l'acció transformadora, no per la metafísica, sinó per l'acció transformadora. Per tant, vull agrair-li, vull agrair-li al president de l'Associació de Veïns, a l'amic Jusquero, <clears throat> perquè Creiem molt, com Trinijova, en la dimensió territorial. Nosaltres podríem estar en un polígon industrial com a empresa d'inserció i en faríem una gran feina. Però aquesta no és la vocació de Trinijova. La vocació de Trinijova és fer-ho amb la gent del territori, amb la gent que viu en el barri. Per tant, ens impliquem no solament en l'àmbit de la inserció laboral, sinó de la dinamització del nostre territori. Per nosaltres, eh, sempre l'associació de veïns és un referent. Ho és des de que, bueno, jo me'n recordo que era criu i perquè aquí entréssim en l'any 73, era molt criu, eh? <laughs> Vam haver de tallar perquè hi havia eh, la carretera de Ribes que no deixava entrar els veïns eh, al, al parc. I va ser a través de les mobilitzacions veïnals que vam aconseguir treure tots els semàfors. És a dir, que per això creiem en la lluita sort de constant. Moltes gràcies a tots per la vostra implicació i vull donar la paraula al president de la de Veïns i, per últim, al nostre amic, regidor Raimon Blas. I també tinc amb mi a la Cecília Bosch, que és la responsable de la política social de Convergència, però no no ve amb, eh, com Convergència, que també, sinó com a amiga. Aquesta senyora va fundar al Raval una fundació que es diu ESCO, fa també 25 anys, em sembla, no, Cecília? 27, que treballa amb més de 300 famílies del Raval. Per tant, també m'ha agradat que estigui entre nosaltres. Gràcies a tots. li passo la paraula al Lluís. Molt bé, doncs acabem d'escoltar a l'Ignasi Parodi, que és el director de la Fundació Trini Jove, i ara escoltarem el Lluís Quero, que és de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella. I el que sí que puc dir és que em trobo orgullós, molt orgullós, de que gent com vosaltres, gent com Trini Jove, facin realitats i sobretot en gent que més lo necessita. Creiem que estem passant un moment difícil i entre tots hem de fer esforços, no? Aquí s'estan fent eh, grans esforços i vosaltres esteu demostrant que amb aquests esforços se fan realitats com les que estem veient, com les que hem vist abans, que eh, diuen, diuen molt de tots i sobretot diuen molt de vosaltres. Com a representant del barri, eh, només que puc dir que gràcies, moltes gràcies, que sigueu fent aquesta tasca, que la labor que uns i altres, tant els que eh, fan feina, com els que participen, fan de que el nostre barri, Trinitat Vella, dia a dia, sigui cada, cada vegada més important i sigui un punt de referència a dintre de Barcelona. Trinillova ja ho és. Trinillova no representa a molts jocs de Barcelona i fora de Barcelona. Però nosaltres som les persones que som les referències. A vosaltres, les persones, moltes gràcies i passo la paraula al regidor. Gràcies. Molt bé, doncs aquestes eren les paraules del president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella, en Lluís Quero, i ara parlarem ara parlarà en Raimon Blasi, que és regidor de Sant Andreu. A veure una exposició d'art urbà, d'art social, i això també he trobat amb una performance, que a més a més hem hagut de, de participar-hi. Per tant, jo crec que és una bona iniciativa que et sentis inclòs eh, que comptin amb tu, jo crec que és una capacitat que sempre ha tingut la, la Trini jove, que l'ha de continuar tenint, no perquè hi hagi moments més difícils, sinó perquè hi ha gent que passa en moments difícils. Aquesta és la, la part important. En qualsevol cas, hi ha hagut la vinculació eh, d'aquesta capacitat que deia d'incloure de, tothom entre la Trini jove, el tercer sector, els tècnics de barri que també n'hi han per aquí que han col·laborat perquè això fos possible, i això és important. Tots junts estem treballant s'ha potenciat molt i es vol potenciar molt aquesta col·laboració necessària en aquells àmbits i aquells espais en els quals, com a administració, administració municipal, no puguem arribar per atendre determinats aspectes socials de poder treballar amb, la, amb el tercer sector. Per tant, aquest d'avui és un bon exemple i la trajectòria que ens està portant la, la Trini Jove. Parlava el Lluís Quero, feia un record també al, ens feia el record fa un moment de quina era la situació i l'àmbit en què ens trobàvem fa uns anys enrere aquí a la, Trini, a la Trinitat Vella. Aquest és el sector eh, que els veïns, l'associació de veïns, la plataforma sempre ens recorden el Nord Trinitat, eh, Trinitat Nord, aquell àmbit del barri que haurà de patir o que patirà una transformació en positiu que haurà de rellençar el que ha de ser la Trinitat, juntament amb el desenvolupament de la Porta Trinitat són voluntats del govern municipal del districte poder-los anar desenvolupant en la mesura que en sigui possible, precisament per intentar tenir aquest teixit urbà i que la gent sàpiga que la Trinitat Vella existeix, no perquè existeix la Trinitat Jove, no perquè hi ha conflictes socials, sinó perquè formen part de la nostra ciutat, formen part del nostre districte. Per tant, aquesta voluntat també de col·laboració. En qualsevol cas, agrair a Trinitat Jove, agrair a les persones que heu col·laborat, la vostra participació, que l'exemple, el pas que avui es desenvolupa, sigui un camí per transformar, per transformar vides, per intentar incloure a través de l'art, com en molts d'altres aspectes que es podrien desenvolupar, que les persones es puguin reenganxar i que en moments difícils, que ara sí que estem patint, doncs el mínim de persones possibles hagin de baixar del tren o que el perdin, i que en qualsevol cas les persones que estan a baix del tren les puguem estirar o que estiguin el més acompanyades possible. Que d'aquí un any puguem estar celebrant la quarta edició. Moltes gràcies i molta sort. Molt bé, doncs aquestes seran les paraules del regidor del districte de Sant Andreu, el senyor Raimon Blasi. Em sembla que hi ha una mica de pica-pica. Ja mm. T'han oblidat. No Exacte. Molt bé, molt bé. Molt bé, estupendo. Molt bé, molt bé, ho sé, ho sé. Molt bé. Molt bé. Mireia? Hola, Jordi. Doncs explica'm què és el que està passant ara. Re, ara han sortit perquè els hi puguem posar cares als talleristes i als participants dels tallers. Mm. I bé, s'estan saludant allà. Molt bé. Necessitaria veure si és possible que en connectessis amb dues persones. Amb dues persones en concret o amb dues persones? Amb l'Estivaliz eh, Cotos? Sí. I amb, el, i amb el regidor del districte de Sant Andreu, el Raimon Blasi. Vale. A veure si és possible. i que ens expliquin una mica doncs, quines són les seves impressions després d'aquesta gran festa que han organitzat que esperem doncs, que hagi estat satisfactòria per, per a tots els presents i sobretot per la... ja, ja. Ja, ja, no Ja, ja, ja. Ja, que no pot. Jordi. Ens el poble de no sé si Jordi, Digue'm. les Tibolis estan molt ocupades, que ara no pot. Bueno. I amb el... Amb el, l'Ignasi Parodil de la Fundació Trini Jove podem parlar? Sí, suposo que sí. Aviam. Ens és possible. Jordi. Ah, bueno, però li vaig dir que el trucaria per donar-li una. Sí. Però que es tracta de... Sí, a veure... Hola? Com? Sí, Jordi. Hola, Raimon, com estàs? Com molt has, bé. com has vist aquesta mostra? Home, doncs molt bé. Eh, ara hem tingut l'oportunitat de, de dirigir unes paraules i, i més que dirigir unes paraules, ara intercanviàvem amb un dels participants la seva experiència uh -huh. i ho definiria com a brutal, no? Uh -huh. Aquesta capacitat que, que permet l'art, sí. aquest art social, aquest art urbà, de, de transformar, transformar societat, però sobretot transformar persones eh, que tenen una oportunitat i de la mà de, de la Trini Jove, de la mà també del districte de Sant Andreu, doncs, eh, poder fer un pas endavant amb, amb aquesta necessitat d'inclusió social. D'acord. Doncs moltes gràcies, Raimon Blasi, sabem que estàs molt ocupat. Eh, doncs esperem que aquesta mostra t'hagi agradat i, i hagi sortit satisfet. Convidar la gent a visitar-la, eh? Molt bé, d'acord. Doncs moltes gràcies. Jordi. Vinga. Adéu, Adéu. gràcies. Molt bé, doncs continuem endavant amb el nostre programa. Seria possible de connectar amb el, amb el de la Fundació Trini Jove? Hola. Hola? Hola. Ah, amb qui parlo? Amb la Mireia. Ah, vale. Eh, Mireia, t'estava dient que si és sí. possible de contactar amb el de la Fundació Trini Jove. Doncs espera, ara t'ho confirmo. Ara si podem parlar amb l'Ignasi. Sí, doncs això. Igual Jordi, que és... Sí? Pues ah, no solo, ya, ya me has peleado. No, perdó. Sí, on està? Aquí. Ah, vale ser tot teu, agafes, parla amb ell. Digue'm, Jordi. Hola, Ignasi, que m'has estat, estat les dues hores retransmetent el... Molt bé, el així m'agrada, així m'agrada. I quina impressió t'has emportat de tot? Doncs una impressió molt positiva, molt mm. positiva, de molta participació, de molta gent i molt bé. Molt bé. D'acord. Bueno, doncs ens veiem ara. Vinga, una abraçada. Fins ara. Vinga, gràcies. adeu. Molt bé. Doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui, ens queden ja pocs minuts per arribar... Bé, ja sobrepassem el que és el, el, les dues del migdia, que era l'hora que ens havíem marcat per acabar el programa, sobrepassem mm. aquesta hora, però eh, nosaltres que podem continuar endavant eh, amb aquest programa i a veure si la Mireia ens pot explicar alguna cosa. Doncs no sé, ara està tothom menjant, fet <laughs> un pica-pica. Molt bé. Però... Doncs explica'ns què hi ha en aquest pica-pica. Aviam, aviam. <laughs> Fes-nos doncs... fes d'antetes, aviam. Hi ha diversos tipus de patates, galetes salades... Ara no pastes, te la... Coca-Cola, per veure, una mica de tot. No te les acabis, eh? No, no, amb tota la gent que hi ha... Guarda'ns una miqueta que aquí, aquí hem estat treballant. Guarda'ns una miqueta que aquí hem estat treballant, eh? Aquí també, aquí també hem estat treballant, eh? <laughs> Molt bé. Vinga. Doncs, en tot cas, ho deixem aquí, si et sembla. Sí, em sembla bé. Vinga. Molt bé, doncs ho deixem aquí i esperem doncs, que hi hagi una quarta mostra en què puguem doncs, això, continuar parlant d'aquestes activitats que fa la gent doncs, d'aquí doncs, de la Trinitat Vella i sobretot aquestes persones que tenen algunes dificultats mm, sí. doncs, originades potser per, per males influències, per dir-ho d'alguna manera, i sí, que... cadascú té la seva història, però... Mm -hmm. I que bé, si poden sortir d'aquests tràngols, doncs evidentment que poden crear coses doncs, com les que avui s'han pogut gaudir en aquesta Casa de les Aigües, sí. aquí a la tercera mostra artística de la Fundació Trini Jove. Molt bé. Molt bé, doncs que passis un bon cap de setmana i ens retrobem dilluns, si et sembla. Igualment, bon cap de setmana, oi Vinga, tant. adeu, adeu, que vagi molt bé. Molt bé, doncs nosaltres escoltarem una mica de música per anar tancant el nostre programa. Ens queden tot just uns mm, 10 segons per <laughs> acabar el programa, amb la qual cosa ja ens acomiadem, donar les gràcies doncs, a la Xaima, que ha estat avui amb nosaltres, a la Belén, a la Sílvia, a l'Enric i, evidentment, doncs, com no podia ser d'altra manera, a, a la Mireia, a la Naís i també a...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 I tot ben amanit amb bon humor. Tothom a taula, un bon grapat de seccions de dues a tres del migdia a Radio Trinitat Vella. Escolta, escolta, que comença. Avui xerrem, un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i Sants 3 Ràdio per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya. Bon dia, avui amb la Vull xerrem tenim a dues persones aquí en primer lloc a l'Ester Pasqual bon dia Bon dia. Bon dia, tu ets de Barcelona i eh, eh, portes a una entitat que es diu Abismont és sí, així? O es, es participes en la responsabilitat. Avui parlarem de les, dels vegetals i per tant eh, dels parcs eh, i de les flors i penso que pot lligar una mica. Ups, I tant penses que sí. Així? I també tenim aquí a la Solens, el Solen Legov. Eh, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Tu ets eh, de la Bretanya, francesa? Sí. sí? I nascuda a París, m'havies dit? Nascuda a París, sí. Molt bé. I fa molt de temps que vius aquí a Barcelona? Sí, fa 10 anys. 10 anys, molt bé. Eh, perfecte, i doncs també penso que podem que ens pots dir força coses no? des de les teves experiències tant de la Bretanya com de París com d'Horta, jo penso que i a més Segur. Horta, que té un nom d'hort oi? Eh. Sí? doncs avui parlem de les plantes sí? us agrada eh, tenir plantes a casa vostra? A tu, Esther, t'agrada? A mi m'agrada molt tenir plantes a casa. Tinc poc espai, tinc un balcó petitet, farcit de plantes, més no m'hi caben, i, i plantes interiors. Quan et fan un regal de... Mm, i si tu poguessis escollir, que et regalessin un ram de flors o una planta, què preferiries? M'agrada molt els rams de flors, però jo les plantes que em duren <laughs> més sí que ho prefereixo. I tu, Solen? Jo prefereixo les plantes. Les plantes. Perquè el ram de flor no es, no es queda. No es queda al cap d'uns mm -hmm. dies, ja s'ha